أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala uzvišenom Allahu Đalešanuhu koji nas je stvorio, koji nam je vjeru Islam podario i koji nas poslije toga još uvijek se brine o nama i daje nam ono što nam treba, koji nas nije napustio. salavat i selam neka je našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam čije hadise evo čitamo čiji ćemo sunnet ako Bog da u životu slijediti i uzeti ga kao svoj način života i neka je salavat i selam mir i blagoslov na sve njegove ashabe njegovu časnu porodicu i sve vjernike do sudnjega dana evo ja sam večeras dobio težak zadatak da zamijenim svoga profesora Hafiza Kenana Musića na ovoj halki i inša pokušat ću za Allahovu pomoć da dam barem nekoliko procenata onoga što daje Hafiz Kenan i što vam prenosi. Ali potruđu se da ako Bog da to bude iz srca, pa će sigurno od toga neke koristi biti, jer Ulema kaže ma yanpaliku min al-qalb da ono što izlazi iz srca dospijeva u srce izlazi iz srca jedne osobe i dospijeva u srce druge osobe. Potrudit ću se koliko su moje mogućnosti da te koristi bude što više ako Bog da večeras. Na početku ćemo se kao i obično sjetiti e, imama i Buharije čiju zbirku ovdje čitamo, čije hadise pomalo komentarišemo i koji je uložio ogroman trud sa osnovnom namjerom kada je pisao ovu knjigu da sačuva sunnet poslanika selam to jeste da sačuva vjeru islam od svih napada mogući jel, kada danas posmatramo nekoga kada objavi dobru knjigu jel, možda je to nečiji doktorat možda je to neko pisao iz ovog ili onoga razloga divimo se čovjeku i kažemo koliko je dobar i hvala Allahu jesu takvi ljudi dobri a zamislite čovjeka koji je svoj čitav život dao da napiše knjigu koja će sačuvati sunnet Allahova poslanika alaihi Stoga ga se ovom, ovom trenutku sjećamo sa jednom fatihom ili dovom riba lillahi fatih. Molim Allah Želešanuhu da ga zasluži, da ga nagradi prema, njegovim zaslugama, prema, prema njegovom trudu. I večeras ostajemo u okviru poglavlja ili knjige o abdestu. Poglavlje koje ćemo večeras obrađivati imam Buharija je nazvao Babu gaslil i bili jedejni e, min gurfetin wahida. Pranje lica objeručke jednom šakom vode. I uglavnom, ako posmatramo ovaj hadis, načelno on govori o jednoj veoma bitnoj stvari, za svakog muslimana. A to je da kao i Abdes tako i svaki drugi ibadet, svaku i drugu obavezu koju izvršavamo prema Allahu Đalešanuhu ili prema drugim ljudima, treba da izvršavamo na najljepši i najpotpuniji način. Allah poslanik sallallahu ve sellem u jednom hadisu, u hadisu je kazao Inna Allahe al ihsane ala kulli shay. Allah je propisao da se sve stvari na najljepši mogući način radi. Kaže, pa idha qateltum fa ahsanil qital. pa čak i kada ubijate, činite to na najljepši, na, najljepši način, misli se, jel, na, na, na Činite to na najljepši i naj, najpotpuniji način. Da bi čovjek uspio u svome životu kao vjernik da stvari i badete čini na najljepši, naj, najpotpuniji način mora da ispuni dva uslova. Prvi uslov jeste da se upozna sa vjerom islamom, da se upozna sa sunnetom Allaha poslanika alejhi selam, odnosno da se upozna sa propisima kako određenu stvar treba raditi, kako treba klanjati, kako treba abdest uzeti, kako treba posjeti, kako se treba odnositi prema roditeljima, kako prema djeci, kako prema komši i tako dalje i tako dalje. Prva stvar je znanje. Odnosno, prije znanja dolazi ono važnije, a to je čist nijet ili namjera. Ja sam u proteklim danima u svojoj glavi malo šire razrađivao ovu temu e, čistog nijeta, iskrenog odnosa prema Allahu Želešanuhu. Šta je to u stvari, kako bi vjernik to sebi najlakše mogao dočarati i kako bi vjernik najlakše mogao to dokušiti jel? Iskren nijet, čini mi se, nije da čovjek jedan dan radi iskreno, drugi dan neiskreno. Nekako mi je to deređa koju čovjek treba postići, odnosno stanje koje čovjek treba postići da bi radio stvar u ime Allaha Želešanu da bi tražio njegovo, njegovo zadovoljstvo. Ja. Vidio sam mnoge ljude koji lažu druge ljude i u tome uspijevaju. Ja. Vidjet ćemo i mnoge ljude koji pokušavaju lagati Allaha Lešanugu, naravno u, to, u tome neće uspjeti jer Allah zna sve. Ja. Međutim, postoje ljudi koji lažu sami sebe. Pa evo sad će nam nastupiti mjesec Ramazan. Mnogi će kazati ne mogu ja postiti, imam težak posao. Mnogi će kazati ne mogu pet vakata namaza, Allah je puno radim, pola dana i tako dalje. Neki će kazati studenti nisam taj ispit položio zbog profesora iako to nije tako i tako dalje i tako dalje. Ljudi su spremni sebi opravdavati stvari lažući sami sebe u posvijesti, znajući da nisu iskreni prema sebi, znajući da nisu dali svoj maksimum, da nisu uložili onaj svoj trud potrebni da bi se određena stvar, da bi se određena stvar uradila. E, nekako mi se čini, kada čovjek bude iskren prema sebi, kada sebe ne bude lagao, da će, uspjet biti iskren prema Allahu Želešanu i prema drugim ljudima. Prema Allahu Želešanu i prema drugim ljudima. Zašto? Kada radimo određenu, određenu stvar, ako smo iskreni prema sebi, uložit ćemo maksimalni trud. Uložit ćemo sve moguće da to uradimo. I kada govorimo o čistoj namjeri, iskrenom odnosu prema Allahu lešangu u srcu, jeli, to nije ona misao, jeli, ja to radim u ima Allah Želešanku. To je čitavo tvoje htjenje da određenu stvar uradiš na najljepši i najpotpuniji mogući način, odnosno da udovoljiš Allahu Đelešanu. Da se njemu svidi to što radiš. Jel? Stoga, kada govorimo o abdestu, kada govorimo o namazu, o postu, o zekatu, o delivanju na fake, o svemu, o svakom propisu, o svakom ibadetu, moramo se truditi da to činimo na najljepši mogući mogući način. Jel? Jer Allah Želešanuhu u Kur'anu kaže وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ U istinu čovjeku pripada samo njegov trud koji uloži. Jel? A to je u stvari njegova iskrena namjera i trud koji uloži da bi tu namjeru ostvario. Jel? وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى i ako Bog da, njegov će se trud na sudnjem danu kada to bude najpotrebnije i vidjeti. Jel? Kao što sam rekao, Večerašnje poglavlje Imam Buharija je nazvao babu gastili vođih i bil jedejni min gurfetin vahide. Pranje lica obje objeručke jednom šakom vodi. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي مسور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس Pričao nam je Muhammed ibn Abdurrahim i kazao da ga je obavijestio Ebu Seleme el-Huzai, to jest Mensur ibn Seleme, njega ibn Bilal, to jest Suleiman, prenoseći od Zejba, Zejda ibn Eslema, a ovaj od Ata ibn Jesara, a on od ibn Abbasa, radijallahu anhuma, an, ibn Abbasin, ennehu od ibn Abbasa, da je uzimajući abdest, فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء kaže da je uzimajući abdest oprao svoje lice na sljedeći način أخذ غرفة من ماء فمضمد بها kaže uzao je u šaku vode i njome izaprao no, usta ostaje šaka i izaprao nos jel, sa jednom šakom vode ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا Kaže, potom je uzeo ponovo šaku vode i prislonio je u svoju drugu ruku ođale biha hakeza dafeha ila jedihil uhra fa gasele bihima vođhahu kaže prislonio je u svoju drugu ruku i objema oprao svoje lice znači uzeo je u svoju ruku jednu šaku vode prislonio je uz drugu i objema oprao lice ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى Kaže, poslije je uzeo opet u šaku vode, oprao njome svoju desnu ruku. Thumme akave gurfeten min ma'in biha jede yusra. Kaže, a onda je uzeo ponovo u šaku vode i njome oprao svoju lijevu ruku. Thumme mesaha bi kaže, a onda je tom lažnom rukom koju nije ponovo prao, koju nije uzimao vode, potrao je svoju glavu ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى Kaže, poslije uzeo jednu šaku vode i prosuo je na svoju desnu ruku i oprao je, a onda uzeo drugu šaku i njome oprao svoju uh, nogu, to jest lijevu nogu i izjavio je sljedeće sallallahu alejhi ve Kaže tako sam vidio Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je uzimao abdest. Tako sam vidio Allahov poslanika alejhi selam da je tako uzimao abdest. Dobro. Ovaj hadis u njemu su uglavnom fikske poruke. Ja nisam posebno posebno kažem upućen u fikske propise naravno da znamo ni osnovni, jel? I posebno se ne bi unosio u, ta područja, jel? Spomenut ćemo one koristi hadisa koje se spominju u ovom našem bosanskom izdanju eh, Buharijeve zbirke hadisa koji su na neki način komentarja. Kažu da se iz hadisa može sljedeće zaključiti. Prije svega, vidjeli smo na početku da je abdest punovažan ako se propisani organi tijela operu najmanje jedan put i to jednom šakom vodi. Jel? Mnogi su neupućeni u vjeru, pogotovo možda ovi stariji, pa kažu farz je tri put oprat. Nije farz tri put oprat. Znači da bi abdesnaš naš bio punovažan, svaki dio tijela koji je farz oprati, oprati dovoljno je oprati jedan i dovoljno je oprati iz jedne šake vode. Druga stvar, usta i nos i zapiru se najmanje jednom šakom vode. Jel? Mada mi to često radimo sa više i ako je to u određenim normalnim granicama, to je ljepše raditi na, jeli, na taj potpuniji način. Međutim, šta bi ovdje trebalo, trebalo kazati? Inače, u Lema kada govori o gusulu, kada govori o abdesu, inače kada govori o pranju, posebno podlači jednu stvar, da se treba brinuti o važnosti e, blagodati vode, da se ona ne rasipa. Da se ona ne rasipa. Čak kažu kada ima vode u izobilju, treba je čuvati i ne treba je bespotrebno prosipati. Zašto? Kada posmatramo čovjekov život, e, šta god čovjek u životu radio, ako ima puno imetka, koliko god bilo malo da on potroši, na primjer, 1000 maraka, 2000 maraka, ako svoj, e, svoj nefs nauči e, na rasipništvo, takav će uvijek ostati. Kada postane siroma, možda poslije toga, isto će nastaviti raditi. Isto tako, kada čovjek nasi, nauči da se rasipa sa vodom, uvijek će se rasipati bez obzira da li imao ili ne, ne, imao. To vam isto kao trening. Kada hoćeš da baš nešto dobro, moraš to više puta ponavljati jel, da bi naučio sebe samo kako to treba raditi. E isto tako, ko što sebe moraš istrenirati i naučiti da činiš dobro, možeš se naučiti da, činiš zlo, odnosno nepravilno i to puno lakše. Jer Allah u Kur'anu kaže u suri Jusuf inna nefsele emmaratum bisu uistinu je ljudska duša sklona zlu ja. uistinu je ljudska duša sklona zlu i uvijek uz pomoć šetana lakše je sebe naviknuti na loše stvari nego na dobre stoga se čovjek treba E, čuvati da i onim najmanjim, najsitnijim detaljima slijedi sunnet poslanika ali i selam, slijedi propise koje su kazali e, e, koje je napisala i klasificirala u lema, da slijedi te propise ma koliko u izobilju imao vode ili neke, druge blagodati. Jel. kada se izapiru jeli usta i nos da se to uradi desnom rukom. Jedan dio leme kaže da usta treba izaprati desnom rukom, a nos lijevom. Jel i, idući u smjeru da je poslanik Alihi Selam uobičavao, da radi lijepe, pozitivne, čiste stvari desnom rukom, a prljave i negativne stvari lijevom rukom. Jel? Samo ispiranje nosa možda nije negativna stvar, ali sigurno je jeli, ne čistija nego, ispiranje usta. Zato jedan dio Leme kaže da usta treba izaprati desnom, desnom rukom, a nos lijevom. Jel? Iz ovog hadisa također, možemo vidjeti da kada uzimamo abdest i peremo naše lice da to trebamo raditi sa dvije ruke, a ne jednom. Jel? I to je dovoljno sa jednom šakom vode. Vidjeli smo kako je poslanik Selam, a kasnije i Ibn Abbas uradio u jednu šaku i uzeo vode, prislonio uz drugu i zatim potrao svoje lice. Također i ovaj detalj govori e, koliko su ashabi, e, s obzirom na situaciju u kojima su bili, e, brinuli o blagodati vode. Jel? Također pri pranju parnih dijelova tijela sunnet je prvo prati desni pa onda lijevi dio. Jel? Što vrlo dobro znamo. I to počinjući sa njihova vrha. Ako peremo ruku počinjemo sa vrha ruke. Ako peremo nogu počinjemo sa vrha noge. I tako dalje. Također iz ovog hadisa možemo zaključiti sljedeće. Da pranje lica e, jeste puno važno jednom šakom vode s tim da se ono u cijelosti opere. Znači kada govorimo o pranju lica, umivanju, što jeste tema ovoga poglavlja, jeli, bitno je da se ono u potpunosti opere, bitno je da se ono u potpunosti opere, makar to bila i mala, mala količina vode. Zatim, potiranje na glave ili činjenje mesha iz ovog hadisa, jel mi obično kada uzimamo abdest, kada završimo sa pranjem ruku do iza lakata, onda uzmemo ponovo, opremo naše ruke pa vlažnom, rukom poteremo, najmanje četvrtinu glave. Jel? Iz ovog hadisa saznajemo da nije potrebno ponovo prati ruku, nego možemo onom vlažnom rukom koja je ostala od pranja naših prijašnjih dijelova tijela potrati, potrati i to će biti, to će biti dovoljno. Uglavnom to su, to su osnovne poruke ovoga hadisa kojeg smo večeras imali, ja ne bih želio posebno da dužim, posebno da ulazim u e, neka razmimoilaženja među lemom i tako dalje. Molim Allah Želešanuhu da nas uh, sve nagradi, da nam bude od koristi večerašnje uh, druženje. ako Bog da, da što više čitamo hadisa Allahov poslanika alihi selam, da čitamo njihove komentare, da posjećujemo predavanja jer to će uistinu biti E, dobro za nas i za, za našu vjeru. E, na kraju bih napomenuo da ako Bog da kada budete izlazili iz na desnoj strani e, na izlazu imate mogućnost da uzmete ramazanske vaktije koje, je pripremio džemat ekonomskog fakulteta. Čini mi se, molim Allah Želešanu da i zato posebno nagradi za služenje njihovo, njihovo vjernicima, jer ima jedna predaja koja kaže ešraful da su ešraf ili najugledniji ljudi u određenom narodu oni koji ga služe oni koji ga izmete. stoga molim Allah Želešanu da i zato posebno, posebno nagradi ja vas još jednom zahvaljujem što ste došli molim Allah Želešanu da vas nagradi na kraju ćemo još proučiti dovu i zamoliti Allah da to sve bude hajr Amin, auzu billahi minash shaitanir اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام والإحسان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت ربنا أفغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة